أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درس امروزمون از سلسله درس های اعراب متن کتاب الاجرومیه پنج درس گرفتیم امروز باشد درس ششم را به سمع شما برادران و خواهران تقدیم خواهم گردانید درس امروزه ما و شما درس ششم از سلسله درس های اعراب کتاب متن الاجرومیه باب الافعالی می باشد صاحب کتاب میگوید باب الافعالی باب در مسئله فعل ها است و در اعراب باب الافعالی ما چند اعراب ها داریم میتونیم بگیم بابو خبر برای مبتدای محذوف تقدیر کلام هذا باب الافعالی میتونیم بگیم بابو مبتدا است و خبرش محذوف است تقدیری کلام باب الافعال هذا محله میتونیم که باب الافعال بگیم تقدیر کلام اقرأ باب افعالی و توانیم که بابل افعالی بگیم و ضعیفترین وجه است تقدیر کلام نظر فی باب الافعالی یا استفید من باب الافعالی پس این وجه های هست که در باب الافعال جایز است و این را اعراب هاش بارها که گفتم از این حساب فقط تقدیر کلام را میگویم و اعرابش دیگر آسان است برای شما که درسای گذشته را اگر тайёр карда бошед баъд аз ин соҳиби китоб мегӯяд алафъалу салататун модин ва мудориун ва амрун наҳву дараба ва ядрибу ва дриб мегӯяд ки феълҳо се қисм ҳастанд модӣ ва мудориع ва амр мебошанд монанди дараба феъли модӣ ядрибу феъли мудориع ядриб феъли амр پس اعراب این کلمات الافعال مبتدا هست ثلاثتون خبر می باشد الافعال مبتدا مرفوع علامت رفع الضمت الظاهره ثلاثتون خبر مرفوع علامت رفع الضمت الظاهره ماضین این بدل ای ثلاثتو می باشد ماضین این میتونیم ما بدل اعراب کنیم و میتونیم که қатъ кунем яъне ки инро хабар барои мубтадои маҳзуфшам гирифта метавонем пас модин мегем бадалу лмарфуи марфуун бадали салатун ки ҳаст бадали баъду мин кул ҳаст пас инҷа да дамир маҳзуф аст модин минҳа яъне модӣ аз яке аз ҳамин сегонаи фелҳо мебошад пас модин بدل المرفوع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الياء المحذوفة حذف لالتقاء الساكنين زیرا اینکه ماضین در اصل ماضیون بود ماضیون یا حرف علت حرکت براش ثقیل بود و حرکتش را میگیریم پس بین یا و بین تنوین التقای ساکنین می شود و ماضیون تنوین که نون ساکنه است وقت را حرکت چکی گرفتیم التقای ساکنن می شود وقتی التقای ساکنن که شد یا را حذف میکنیم یا حرف علت است یا را حذف میکنیم وقتی که یا را حذف کردیم تنوین تابع حرکت ما قبل می شود ضاد کسره دارد یک حرکت و یک حرکت دیگر زیادش میکنه می شود ماضین پس در اعراب بگویم ماضین بدل المرفوع مرفوع و علامت رفع الضمت المقدرت علالیا المحذوفت حذف الالتقاء ساکنین اگر که بدلش بگیریم اگر مبتد... خبرم بگیریم همین طور می شود پس ماضین خبر برای احدوها می شود احدوها احدو مبتدا مضاف ها مضافون الیه ماض خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الياء المحذوفة منع من ظهورها التع... منع من ظهورها آه، منع من ظهورها الثقل يوكي منع من ظهورها على الياء المحذوفة منع من ظهورها آه، الحذف يعني جنایی كي حذف کردگی هستیم يوكي الثقل كي ثقل کی بد ما حذفش كارديم پس ماضين این می باشد مادین این می باشد که اعرابش و میتونیم مفعولون بهی بگیریم اگر مفعولون بهی که گرفتیم باید یا برگردد میتونیم ماضیان بگوییم یا را برمیگردونیم ماضیان اگر ماضیان گفتیم پس و مضارعان و امران میخونیم همه اینها را اینها مفعولون بهی برای فعل محذوف میباشد یعنی اخص ماضیان اخص ماضیان یا که اعنی ماضیان اعنی ماضیان اعنی فعل مضارع و فاعل ضمیر مستد انا ماضیان مفعول بهی برای فعلی برای اعني اعنی می باشد منصوب و علامت بهی الفتحه تو الظاهره على آخره پس این وجه های اعرابی ماضین هست و مضارع و حرف العطف مبنی الفتح لا محل له من الاعراب مضارع معطوف على المرفوع مرفوع علامه رفع الضمه الظاهره وامرون واو حرف عطف امرون همچنین معطوف على المرفوع مرفوع علامه رفع الضمه الظاهره بعد از این صاحب کتاب میگه نحو اگر که ما نحو خوندیم نحو پس نحو خبر برای مبتدا محذوف است یعنی ذا تقدیر کلام ذلك نحو ذا اسم اشاره مبنى الفتح في محل رفع مبتدا لام لام بعد كاف كاف خطاب لا محل لهما من الاعراب مبتدا که بود نحو خبر می باشد نحو مضاف ضربه ما در اینجا دو اعراب کرده می توانیم اعرابی می توانیم که این را به مثل یک لفظ قرار بدیم چطوره که درس گذشته بیان کرده بودیم که حامدی برامان خبر دادگی بود که می شود که ما بگیم ضربه فعل ما ضربه مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة المقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة الهكاية این طور اعراب کرده میتونیم با گفته چطوری که الحامدی گفته بود پس ضربه میتونه بگیم مضاف الیه مجرور و علامت جری الکسرة المقدره منع من ظهور اشتغال المحل به حرکت الحکایتی پس نحو مضاف ضربی مضاف مضاف الیه شد یا میتونه میگه ضربه فعل ماضی و فاعل هو ضمیر مستتر تقدیر هو ضربه جمله فعلیه فی محل جر مضاف الیه این طور اعراب کرده میتوانیم پس در اینجا ما دو اعراب داریم یا قول حامدی را میگیریم یا قول باقی مونده علما را میگیریم هر دوشم جایز و درست میباشد بعد از این این بود نحو اگر نحو خوندیم ضمقتی اما اگر نحوه خوندیم نحوه هم خوندن جایز است نحوه در این صورت مفعول بهی برای فعل محذوف می باشد تقدیر کلام اعنی نحو ضربه اعنی فعل مضارع و فاعل ضمیر مستتر تقدیر انا نحوه مفعول بهی همین اعنی می باشد منصوب و علامت نصب الفتحه ظاهره پس دیگر ضربه چطوری که اعراب کردیم مضاف الیه و یضربو و حرف عطف مبنی الفتح لا محل له من الاعراب با گفتی الحامدی اگر اعراب کرده میگیم یضربو معطوف على المجرور مجرور وعلامة جره الكسرة المقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة این به قول حامدی بود اما به غیر حامدی بگیریم یضربو فعل مضارع و فعله ضمیر مستتر تقدیر هو این یضرب جمله فعلیه عطف جوی ضربه جمله فعلی می باشد و ضرب و حرف العطف یضرب با قول حامدی معطوف على المجرور مجرور وعلامة جره الكسرة المقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة الحكاية يبقى قول دیگر على بگیرم يضرب فعل عمر و ضمير ضمیر مستتر هو انت و فاعله ضمیر مستتر تقدیره انت و یضرب جمله فعلیه عطف جوی ضربه جمله فعلی ضربه ده عطف می باشد پس این بود اعرابی این کلمات با وجه های اعراب پس الافعال ثلاثتون ماض و مضارع و امر نحو ضرب یا نحو ضرب و یضرب و ضرب پس این هست اعراب این عباره ها بعد از این صاحب کتاب میگوید فالماضی مفتوح الاخر ابدا والامر مجزوم ابدا والمضارع ما كان في اوله احدى الزوائد الاربع يجمعها قولك انيت وهو مرفوع ابدا حتى يدخل عليه ناصب او جازم پس ترجمه این عباره ها پس ماضی میگه مفتوح الاخیر است یعنی مبنی علی الفتح می باشد همیشه و امر میگه مجزوم است همیشه و مضارع باشد در اولش یکی از زواید اربعه باشد که اون زواید اربعه را سخن تو انا قول تو که انای تو میگویی این چهار زواید اربعه را جمع میکند الف و نون و یا و و هو مرفوع ابدا و فعل مضارع همه وقت مرفوع است حتی یدخل علیه ناسبون او جازمون تا زمانی که در اولش ناسب یا جازم بدراید پس فعلی ماضی و فعل امر مبنی می باشند و فعل مضارع معرب می باشد اما صاحب کتاب فعل امر هم همچنین معرب گرفتگی است در اینکه مجزوم این لقب معرب می باشد اما ما در بیان کردن خود بنده بر همین اعتقاد هستم یا که بر همین قول هستم که فعل ماضی و امر هر دین ها مبنی می باشند و فعل مضارع باشد معرب می باشد تا زمانی که در آخرش نونی نیسای یا نونی توکید مباشره ندراید پس این بود خلاصه ترجمه این عباره ها اکنون اعرابش فالماضی فافای فصیحه مبنی علی الفتح لا محل له من الاعراب فصیحه را ما در گذشته توضیح داده بودیم جواب از سوال از شرط مقدر می باشد فای فای فصیحه یعنی که واضح می کند و جواب می گوید یا جوابی سوال مقدر یا شرط مقدر می باشد فای فصیحه. پس مبنی علی الفتح لا محل له من الاعراب الماضی مبتدا مرفوع علامه رفع الضمه المقدره على الياء منع من ظهورها ثقل پس ماضی مبتدا است مرفوع علامت رفع ضمه مقدره است زیرا که یا ضمه براش ثقیل است تقدیری اعرابش میکنیم مفتوح الاخری ابدا مفتوح خبر ماضی مبتدا بود مفتوح خبر مرفوع علامت رفع الضمه الظاهره مفتوح مضاف الاخری مضاف الیه مجرور و علامت جر الكسره الظاهره پس الماضی مفتوح الاخری جمله اسمیه مبتدا قطعی خبرش جوابی این مبتدا قطعی خبرش جوابی امام باشد اما یکی محذوفه هست یا در اینجا اما نیست جواب امام نمیگوییم پس فای فسیح هست این فا رابطه جوابی جوابی شرطی محذوف است ابدا اعرابش ابدا ظرف زمان منصوب و علامت نسبه الفتت الظاهرت و على آخره پس ابدا متعلق به مفتوح می باشد یعنی عامل ابدا این مفتوح اسم مفعول که هست متعلق ابدا ابدا متعلق به مفتوح می باشد والامر مجزوم ابدا والامر واو حرف العطف واو رو میتونه بگیم حرف العطف میتونه واو رو بگیم واو استعنافیه اگر عطفش گرفتیم در جای الماضی عطفش کردیم اگر استعنافیه که گفتیم پس سوالی مقدر جوابش می که یا سوال هم نباشه در گذشته همچنین استنافی بیانی را بیان کرده بودیم والامر واو حرف العطف یا واو واو الاستنافی مبنی الفتح لا محل له من الاعراب الامر مبتدا مرفوع وعلامة رفع الضمة الظاهرة مجزوم خبر مرفوع وعلامة رفع الضمة الظاهرة ابدا ابدا ظرف منصوب ظرف زمان منصوب وعلامة نسب الفتحة الظاهرة پس ابدا متعلق با مجزومون هست مجزوم اسم مفعول کی است ابدا ظرف متعلق با مجزومون می باشد پس در کلمه مجزومون که میگه که امر مجزوم است این طریقه کوفیا هست این طریقه طریقه کوفیا هست کوفیا میگن که امر یک جزء از فعل مضارع هست نه اینکه یک فعل جداگانه امر میگن در اصل جزء از فعل مضارع است میگه در اصل لتضرب بود در اصل لتضریب بود این مذهبی کوفیا هست میگه لتضریب که بود لام رو حذف کردن تخفیفا برای امر بسیار استفاده میبرند عرب یا در گبزنی بسیار استفاده برده میشود برای سبوک شدن میگه تا رو حذف کردن لی تضریب لی را حذف کردن تضریب ماند پس میگه تا را به خاطر التباس و مضارع نشود گفته حرف تر هم حذف کردن لی را برای تخفیفا حذف کردن ت را برای التباس به فعل مضارع نشود گفته حذفش کردن بعد ضاد ساکین ماند بعد میگه همزه وصل آوردن به خاطر آنه که فعل یا کلمه را در زبان عربی به سکون شروع کرده نمی شود پس میگه همزه وصل آوردن الضریب گفتند این هست مذهبی کوفی ها از این حساب است که مذهبی کوفی ها فعل امر را جزء از فعل مضارع که میدونن فعل مضارع معرب است پس میگن فعل امر معرب است نه مبنی این هست مذهبی کوفی ها طریقه ای که کوفی ها فعل امر میگیرند اما غیر از کوفی ها ها و دیگرها فعل امر را مبنی میدانند نه اینکه معرب پس صاحب کتاب در اینجا میگه ول امر مجزومون ابدا مذهب کوفیا را یا طریقه کوفیا قطی بیان کرده است و است که فعل مضارع در فعل امر در اصل یک جزء از فعل مضارع می باشد چطوری که توضیح و شرح و بیان براتان تقدیم گرداندیم پس این هست والامر مجزومون ابدا را اعرابش بعد از این میگوید والمضارع واو واو حرف العطف میتونیم عطف بگیریم اگر عطف گرفتیم در جای الماضی عطف شده ایستاده است میتونیم واو رو واو استینافیا بگیریم استینافی بیانی بگیریم پس واو حرف العطف یا حرف استئناف مبنى الفتح لا محل له من الاعراب المضارع مبتدا مرفوع وعلامه رفعه الضمه الظاهره على اخره ما كان في أوله إحدى الزوائد الأربع این ما را میتونه ما بگیم ما موی موصوله است به معنای الذی ما موی موصوله هست به معنای الذی پس میگه ما مو موصوله مبنی على السکون فی محل رفع خبر مضارع المضارع مبتدا بود این ما موی موصوله در محل رفع خبرش می باشد این یک اعراب است ما را موی موصوله میگیریم و اعراب دویم هم داریم میتونیم موی نکیره موصوفه بگیریم مای نکیره موصوفه بگیریم اگر نکیره موصوفه گرفتیم به معنای لفظ می باشد یا به معنای ما پس میگه ما نکرت ما ما نکرت موصوفه مبنی علی سکونی فی محل رفع خبر چی مای موصوله بگیریم چی مای نکیره موصوفه بگیریم در هر دی صورت این ما خبر اعراب می شود کان فعل ماضی ناقص مبنی علی الفتح فی حرف جر اولی اسم مجرور اولی مضاف الها ضمیر متصل مبنی علی الكسر فی محل جر مضاف الیه في أوله الجار والمجرور متعلقان بكائن خبر خبر كان مقدم في اوله خبر کانه فعل ماضی ناقص می باشد خبر مقدم اهدا الزوائد الاربعی اهدا اسم کان مؤخر احدا اسم کانه فعل ماضی ناقص است اهدا اسم کان مؤخر مرفوع وعلامة رفع الضمة المقدرة منع على الألف منع من ظهورها التعذر إحدى مرفوع علامة رفعش ضمه مقدره در بالای الف می باشد الف مقصوره منع من ظهور التعذر پس اهدا مضاف الزوائد مضاف الیه مجرور وعلامة جر الكسرة الظاهرة الزوائدی نعت منعوت الزوائدی منعوت یا موصوف الاربعی نعت المجرور مجرور یا صفت المجرور مجرور و علامت جری الکسرت الظاهره نعت و صفت هر دوش یک چیز می باشند اکنون جمله کان فی اوله احد الزواید الاربعی یعنی کانه با اسم خبرش جملتون فعلیه اگر ما موی موصوله گرفتیم بگیم جملتون فعلیه صلت الموصولة لا محل لها من الاعراب اگر که ما موی موصوله گرفتیم اما اگر ما موی نکره موصوفه گرفته باشیم کان فی اول احد الزواید الاربعی این جملتون فعلیه فی محل رفع نعت می شود برای مای نکره موصوفه فی محل رفع نعت می شود اگر مای موصوله باشد لا محل جمله لا محل سیله می شود اگر نکره موصوفه بگیریم ما را این کانفی فی اول احد الزواید الاربعی این این آه، في محل رفع جملة فعلية في محل رفع نعت می شود برای مای نکره موصوفه بعد از این میگوید یجمعها قولک یجمع فعل مضارع مرفوع لتجرد عن النواصب والجوازم وعلامة رفع الضمة الظاهرة يجمع مضا يجمع ها يجمع فعل مضارع است ها ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به مقدم ایها مفعول به مقدم برای یجمعو هست قولو فاعل یجمعو می باشد قولو فاعل یجمعو است پس میگیم قولو که قول فاعل مرفوع و علامت رفع الضمه الظاهره قول مضاف الكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه پس يجمعها قولك این شد فعل مضارع مفعول به مقدم و قولک قولک این فاعل یجمعو اما جمله یجمعوها قولک این جمله را ما میتونیم حال بگیریم از زواید اربعه احد زواید الاربعه حال بگیریم یعنی که ما کان فی اول احد زواید الاربعه یجمعوها یعنی حال کونهی یجمعها قولک یعنی در حال بودنت همین زواید اربعه را جمع میکند در حال بودنش همین زواید اربعه را جمع میکند سخنی تو پس میتونیم یجمعها قولک را جمله فعلی حال برای اهدا زوایدی بگیریم اهدا معرفه است پس این حال شده میتواند این بود اعراب یجمعها قولک انایتو ای انایتو را میگیم انا فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بالضمير الرافع المتحرك انا التاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل انایتو در معنا ادرکتو یعنی که درک کردم فهمیدم انایتو به معنای درک کردن و فهمیدن ترجمه می شود اما در اینجا برای ما ترجمهش در کار نیست برای ما الف نون و یا و ت در کار است که در یک کلمه جمعش کرده است پس انایتو فعل و فاعل شد اکنون این جمله فعل و فاعل محل اعرابش چی است انایتو اینا میگیم که الجمله من الفعل والفاعل في محل نصب مقول القول قولك قول مصدر قول يقولو است پس انایتو جمله فعلیه جمله فعلی مقول قول می باشد یعنی مفعول بهی قول مصدر کی است یعمل عمل فعلهی عمل فعلش رو میکند پس این انایتو انا همون مقول قولی قولوکا می باشد مقول قول نه همون مفعول بهی قولوکا می باشد پس این هست اعراب یجمعها قولوکا انایتو و هو مرفوع ابدا واو حرف استعناف اینجا فقط استعنافیش میگیریم عطفش نمیگیریم میگیم که واو حرف الاستعناف مبني على الفتح لا محل له من الاعراب هو ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدا مرفوع خبر مرفوع علامه رفع ضمه الظاهره ابدا این ظرف زمان منصوب و علامت نصب الفتح الظاهره ابدا متعلق است به مرفوعون مرفوع اسم مفعول کی است ابدا متعلق می شود به مرفوع حتی حتی حرف غایتین و جر این حتی حرف غایه هست و جر هست یدخله فعل مضارع منصوب بی ان مضمره بعد حتی وجوبا این یدخله فعل مضارع منصوب شد چرا؟ زیرا که بعد از حتی ان مستطیر است وجوبا واجب است که ان مستطیر بیاد بعد از حتی پس یدخول فعل مدار منصوب به ان مستطیر وجوبا بعد حتی علیه علا حرف جر الها مبنی على الكسر في محل جر اسم مجرور علیه الجار والمجرور متعلقان یدخولو علیه الجار والمجرور متعلق به یدخله می باشد ناصبون فاعل یدخله هست ناصبون میگیم فاعل مرفوع و علامة رفع الضمة الظاهرة او حرف العطف مبني على السكون لا محل له من الإعراب جازم معطوف على المرفوع مرفوع وعلامة رفع الضمة الظاهرة جازم عطف در جای ناصبون پس این هست اعراب و هو مرفوع ابدا حتى يدخل عليه ناصب او جازم پس این حتی حرف و جر گفتیم حرف غایه و حرف جر هست پس کن اسم مجرورش پس یدخول علیهی به تعویل مصدر زیرا که ان بعد حتی مستطیر است وجوبا ان ان مصدر یکی هست یدخول فعل مضاری به تعویل مصدر اسم مجرور می باشد برای حتی برای حتی که حرف جر هست اسم مجرورش انمی یدخله جمله فعلیه به تعویل مصدر فی محل جر می باشد حتی دخول ناصب علیه می باشد من تقدیر کلام الى دخول که حتی دخولی الناصبی او, او, جاز الناصبی او الجازمی علیه همین طور می باشد تقدیری. كلام پس این بود اعرابی فالماضی مفتوح الاخر ابدا والامر مجزوم ابدا والمضارع ما كان في اوله احدى الزوائد الاربع يجمعها قولك انيت وهو مرفوع ابدا حتى يدخل عليه ناصب او جازم پس این بود اعراب این عباره ها با تمام нозукиҳояшон баъд аз ин соҳиби китоб мегӯяд фаннавосибу ашаратун ва ҳия ан ва лан ва изан ва кай ва лому кай ва лому лҷуҳуди ва ҳатто валҷавобу билфои валвови ва ав мегӯяд ки носибаҳо даҳто ҳастанд пас тарҷумаи ин ибораҳо мегӯяд ки носибаҳо даҳто мебошанд و این ناصبه ها یکمش ان دویمش لن سیمش ایذن چهارمش کی پنجمش لام و کی و ششمش لام الجحودی و هفتمش حتی و هشتم جواب بفا و نهم جواب بالواو و دهم او می باشد این ده تا ناصبه هستند اکنون اعراب این کلمات فالنواصب عشرتون بگن فا فا الفصیحتی مبني على الفتح لا محل له من الإعراب النواصب مبتدا مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره عشرة خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة فالنواصب عشرة مبتدا خبر شد وهي واو در اینجا واو حرف الاستئناف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب هي ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدا ان مبني على السكون في محل رفع خبر ان در اینجا منظور لفظش است نه اینکه معناش زیرا که ان اصلا حرف است که در باب مبتدا و خبر انشاءالله در این موضوع با تفصیل پس صحبت میکنیم که آیا حرف یا فعل مبتدا شده میتواند پس در اون موضع با, با تفصیل انشاءالله صحبت میکنیم خلاصه اش این است که ما در اینجا ان یعنی لفظ ان را در نظر داریم نه اینکه معنایی که ان برای ما که ان انی یعنی حرف نصب و مصدر و استقبال می باشد اون را در نظر نداریم پس میگیم ان مبنی علی مبنی علی سکون فی محل رفت خبر هیه مبتدا بود ان خبرش می باشد ولن باشد و حرف العطف مبني على الفتح محل له من الاعراب لن مبني على السكون في محل آه، رفع آه، معطوف على المرفوع مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة معطوف على المرفوع في محل رفع لان در محل رفع در محل ان هست و ایذن و حرف العطف ایذن معطوف یا که مبني آه، مبنی على السكون في محل رفع معطوف على المرفوع در محل رفع معطوف می شود در جای ان که محل رفع هست و کی واو حرف العطف كي مبنى على السكون في محل رفع معطوف على المرفوع يعني که ان در جای رفع عطف شده استاده است ولا مكي ولا مكي واو حرف العطف مبنى على الفتح لا محل له من الاعراب لامو معطوف على المرفوع مرفوع ببینید در لام حرکتش ظاهری است و لامو میگیم معطوف علی المرفوع مرفوع یعنی که در جای ان عطف شده ایستاده است که ان در حالت رفع بود خبر بود پس معطوف علی المرفوع مرفوع و علامت رفع الضمه الظاهره و لام مضاف کی مبنی علی السکون فی محل جر مضاف الیه می باشد و لام الجحودی و حرف العطف مبنی علی الفتح لا محل له من الاعراب لومو معطوف على المرفوع اینم در مو ان هست معطوف على المرفوع مرفوع و علامه رفع الضمه الظاهره لومو مضاف الجحود مضاف اليه مجرور وعلامه جره الكسره الظاهره على اخره وحتى واو حرف العطف مبني على الفتح لا محل له من الاعراب حتى مبني على السكون في محل رفع معطوف على المرفوع در محل رفع عطف شده سره در جای ان والجواب بالفاء والواو و او واو والجواب واو حرف العطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب الجواب معطوف على المرفوع مرفوع وعلامة رفع الضمة الظاهرة بالفاء با حرف جر مبني على الكسر الفاء اسم مجرور وعلامة جر الكسرة الظاهرة بالفائی جار و مجرور متعلقانی بی الجوابو جار و مجرور متعلق می شود به جواب والواوی واو حرف العطف مبنى للفتح لا محل له من الاعراب الواوی معطوف على المجروری لذلك الواوی عطف از جای الفائی معطوف على المجرور مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره و واو حرف العطف مبنى للفتح لا محل له من الاعراب او مبني على السكون في محل رفع معطوف على المرفوع در محل رفع معطوف شده سه در جای ان ای او عطف است در جای ان پس این بود اعراب این کلمه ها اکنون در اینجا چند معلومات الوگی میخوام به سمتون برسانم درباره کلمه لن در درباره کلمه لن بعضی از علما میگن بعضی از علما میگن اصلش لا ان بود اصلش میگن لا ان بود پس میگن حمزه را تخفیفا حذف کردن یک لا ان این ان را میگه حمزه شه تخفیفا حذف کردن بشد لان التقای ساکنان شد بین الیف و نون الیف را هم حذف کردن شد لن این بود این بود معنای اصلی کلمه بعضی از علما میگن اصلی کلمه لن همین طور است لا ان هست اصلش و بعضی از علما میگن که نه اصلش همون لا هست الیف قلب شده است بنون لا یعنی الیف قلب شد بنون شد لن اصلا میگن همون لا هست لا لا لامو بعدش الیف این الیف رو میگه قلب کردن بنون شد لن این از قول علما در باره اصل ریشه لن بعضیش میگه لا ان بود و همزه را برای تخفیفا حذف کردن پس شد لان التقای ساکنین الف را حذف کردن شد لن بعضی میگن که نه همون لا هست تو این الف را قلب نون کردن شد لن این دو قول است درباره لن و در درباره و در درباره والجواب و والواوی این عباره اصلش مقلوب است مقلوب یعنی که اصلش این طور نیست اصل عباره باید این طور باشد و الفاء و الواقعتان فی الجوابی باید این طور بگوید زیرا که والجوابو اگر که بگیم والجوابو پس معنا این می شود که خودی جواب ناسیبه هست اما در اصل جواب ناسیبه نیست واو فایه که می آید است نه اینکه جواب دقت بتید معنا را اگر بگویی که ول جوابو پس عطف در جای ان می شود پس گویا که همین جواب خودش ناسیبه هست اما این غلط می شود جواب خودش ناسیبه نیست پس طریق درست این عباره باید بگیم که والفا و والواو الواقعتان فی الجوابی یعنی فا و که هر دو اینها واقع شدن در جواب بعد اینها واو فای در جواب واقع شده پس ناصبه می باشد این عباره را دقت بتید که اگر که سخت اگر از روی معنا دقت بتید غلط میبراید معنا اما میگیم اینجا مقلوبه است و اصلش دیگر که هست از این حساب حکمش غلط نمیگوییم پس این بود توضیح این مسئله ها وفایی که در جواب میآید و و ناصبه هست نامش فای سببیه هست میگه جواب الفا این فا را نامش چیه فای سببیه ول این این واو را نامش ووی معیه هست вов вови маия ҳаст пас ин номҳоро ҳам дар зеҳнатон дошта бошед ки инҳо бисёр муҳим мебошанд барои дар оянда эъроб кардану фаҳмидани ибораҳо пас ин буд тавдиҳоту эъроби фаннавосибу ашаратун ва ҳия ан ва лан ва идан ва кай و لن و اذن و کی و لام کی و لام الجحود و حتی و الجواب بالفاء و الواو و او یک چیز دیگه نگفته نبوند که النواسبو عشرتون نواسبو جمع است عشرتون مفرد مؤنث چرا مبتدا جمع خبر مفرد مؤنث آمد زیرا اینکه نواسب جمع غیر عاقل یا مؤنث مجازی هست خبر مؤنث مجازی یا جمع غیر عاقل مفرد مؤنث می آید این بود یک جواب و دویم جواب النواسبو الفلامش الفلام جنس می باشد پس به مثل علم مفرد علم جنس فهمیده می شود گویا که اینجا نواسب یعنی که یک کلمه می باشد نه جمع باز والله اعلم این بود توضیحات این مسئله ها بعد از این صاحب کتاب میگوید والجوازم ثمانية عشر وهي لام ولما وألم وألما ولام الأمر والدعاء ولا في النهي والدعاء وإن وما ومن ومهما وإذما وأيو ومتى وأيانا وأين وأنا وحيثما وكيفما وإذا في الشعر خاصة پس این هست این هست اعرابی این هست کلمه ها و ترجمه اشان یعنی که جوازی می فعل مداری 18 تا می باشند اونها و یعنی که اینها می باشند لم و لما خلاصه تا با آخر و اعرابش اکنون چی است واو رو میتونه بگیم حرف عطف است وقتی که واو رو حرف عطف گفتیم الجوازمو عطف است در جای فن نواسیبو در جای ان نواسیبو عطفش میکنیم اگر که واو رو حرف عطف گرفتیم معطوف است در جای نواسیبو. اما اگر که واو رو واو استنافیه بگیم پس واو استنافیه بیانیه می باشد که استنافیه بیانیه را ال البیانی را در بارش با تفصیل در گذشته صحبت کرده بودیم که جواب از سوال مقدر می باشد پس واو حرف العطف یا واو حرف الاستئناف مبني على الفتح لا محل له من الاعراب الجوازم مبتدا مرفوع وعلامة رفع الضمة الظاهرة على آخره ثمانية عشر هر دین را یک جا اعراب میکنیم بگن ثمانیت عشره مبنی علی الفتح الجزئین آسانترین اعراب شمین است بعضی ها اعراب دیگرش میکنن از اول آسانترین اعراب رو میگویم بعد دیگر اعرابم یک بار یادرس میکنم که چطور اعرابش میکنن پس ثمانیت عشر ثمانیت عشره در اعراب میگیم که مبنی علی الفتح الجزئین یعنی هم ثمانیت هم عشر هر دوشون مبنی علی الفتح هستن جزئین یعنی که ثمانیت جز یکم عشره جزء دوم مبنی علی الفتح الجزئین فی محل رفع خبر آسانترین اعراب همین است اما بعضی میگن که ثمانیت مبنی علی الفتح فی محل رفع خبر عشره فی مقابلت نونی کما فی اثنانی چطوره که در اثنانی نون عوض تنوین فی مفردهی بود پس این عشره میگه عوض از همون نون است چرا که همون نون عوض از تنوین لامحل بود عشره هم محل است یعنی که کمتر گپی طولانیتر و درازتر می شود ثمانیتر تر می میگن مبنی الفت فی محل رفت خبر عشره را میگن مبنی الفت فی مقابلتی نونی التثنیه نونی ده مثلا اثنانی آخرش نون انا نون اعرابش چی است؟ لا محل اون نون لا محل است پس همی عشرم لو محل است یعنی گپی کم طولانی تر و درازتر اما همون اعراب یکم را حفظ کنید کفایه میکند و هی اکنون میگه واو و هی واو حرف العد واو حرف الاستیناف اینجا واو استینافی است مبنى للفتح لا محل له من الاعراب هي ضمير منفصل مبنى للفتح في محل رفع مبتدا لم ایجاد لم مبنی علی سکون فی محل رفع خبر پس این لم ما منظور معناش نداریم لفظش داریم لفظ لم زیرا که لم این حرف است پس چی طور خبر شد زیرا که ما معناش در نظر نداریم ما معناش اعتبار نگرفته استودیم ما لفظ لم رو اعتبار گرفته استودیم که لم مبنی علی سکون فی محل رفع خبر می باشد و لما و حرف العطف مبنى على الفتح لا محل له من الاعراب لما معطوف مبنى على السكون في محل رفع معطوف على المرفوع لما عطف جوی لم و علم و حرف العطف علم ببینید علم دو کلمه است اما ما در اعراب میگیم و علم مبنی علی السکون زیرا که ما لفظی علم رو در نظر داریم نه اینکه معنایی که علم میدهد پس میگیم علم مبني على السكون في مبني على السكون في محل رفع معطوف على المرفوع عطف زجوي لم وألم و حرف العطف ألم معطوف على مبني على السكون في محل رفع معطوف على المرفوع لام الأمر والدعاء و حرف العطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب لامو معطوف است در جای لم لم در محل رفع مبتدا که بود لامو را ببینید علامت رفعش ضمه ظاهری شد پس میگیم لامو معطوف علی المرفوع مرفوع و علامت رفع الضمه ظاهره لامو مضاف الامری مضاف الیه مجرور و علامت جره الکسره الظاهره و الدعاء و حرف العطف مبنى للفتح لا محل له من الاعراب الدعاء معطوف على الامری الدعاء عطف در جای امر است نه در جای لام یا نه در جای لم در اوجه نیست عطف در جای ام امر امری و دعایی پس میگه معطوف علی المجرور مجرور و علامت جره الکسرة الظاهره على آخره و ولا في النهي والدعاء و حرف العطف لا مبني على السكون في محل رفع معطوف على المرفوع إن لا عطف در جای لم إن لا مبني على السكون عطف شده در جای لم في حرف جر مبني على السكون لا محل له من الاعراب النهي اسم مجرور بفي وعلامة الجر الكسرة الظاهرة في النهي مجمع الجر والمجرور متعلقان بكائن نعت مشود براي لا لا نافية نعتش في النهي يعني صفات مشود صفات است برای لا لا آه، في النهي الجار والمجرور متعلقان بكائن بكائن متعلق بكائن نعت می براي لا والدعاء واو حرف العطف الدعاء اسم مجرور وعلى معطوف على المجرور مجرور وعلامة جري الكسرة الظاهرة اي دعاء والدعاء عطف در جاي النهي نه در جای لم يا لا درجة عطف نيست بلکه عطف در جاي نهي والدعاء وهو حرف العطف الدعي معطوف على المجرور مجرور وعلامة الجر الكسرة الظاهرة على آخره وإن وهو حرف العطف إن مبني على السكون معطوف على على المرفوع مرفوع إن إن عطف در جای لم او يا که گفتیم وهي لام عطف در جای انمو لم وما ما وهو حرف العطف ما مبني على السكون في محل رفع معطوف على المرفوع إنم در جوي لام عطف شده است ومن من وهو حرف العطف من من مبني على السكون في محل رفع معطوف على المرفوع این هم در جای لم عطف می شود و مهما و حرف العطف مهمو مبني على السكون في محل رفع معطوف على المرفوع این هم در جای لم عطف می شود و اذمو و حرف العطف اذمو مبني على السكون في محل رفع معطوف على المرفوع این هم در جای لم عطف می شود و ایون و حرف العطف مبني على الفضل لا له من الإعراب أي معطوف على المرفوع مرفوع وعلامة رفع الضمة الظاهرة بخاطر إن معرب است حرکت این مبنی نیست ببینید ایون آه، حرکت قبول کرد و این معرب است نه مبنی و متا حرف العطف متا مبني على السكون في محل رفع معطوف على المرفوع اینم در جای لم عطف است و ایانا واو حرف العطف ايانا مبنى للفتح في محل رفع معطوف على المرفوع اینم در جای لم عطف است و عین و حرف العطف اين مبنى للفتح في محل رفع معطوف على المرفوع اینم در جای لم عطف است و ان و حرف العطف مبنى للفتح الفتح لا محل له من الاعراب ان معطوف على ان مبنى على السكون في محل رفع معطوف على المرفوع اینم در جای لم عطف است و حيثما و حرف العطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب حيثما معطوف على المرفوع حيثما مبني على السكون في محل رفع معطوف على المرفوع اینم در جای لم عطف است و کیف ما واو حرف العطف کیف ما على السكون في محل رفع معطوف على المرفوع اینم در جای لم عطف است و اذا الشعر خاصه و اذا الشعر خاصه این و اذا و حرف العطف است ایدا این ما کلمه ایدا را لفظ ایدا را عطف کرده سیم نه اینکه معنای ایدا را برای خود دقت بتید که ایدا را دیگر ایدای ظرفی شرطی گفتن من شرط نیست پس میگیم ایدا مبنی علی سکون فی محل رفت اما در کجا عطفش میکنیم در جای ثمانیت عشر عطفش میکنیم یعنی که والجوازیمو اذا گوی تری گفته سعی تقدیر کلام والجوازیمو اذا فی شعر خاصتا زیرا اینکه وو حرف العطف است اما عطف در جایی لم نکرده استوده است در جایی ثمانیت عشر در جایی که او خبر بود در جای خبر الجوازیمو که مبتدا بود خبر ثمانیت عشر در جای انا همون عطف کرده استوده است پس این را دقت بتید پس یک از بگه چرا در جای لم عطفش نکرد زیرا اینکه از لم تا کیف ما را حساب کنید 18 تا میباشد اونجا گفت ثمانیت عشر پس 18 تا را عطف در جای لم میکنیم این 19 همش میشود 19 هم را عطف در جای لم نمیکنیم 19 هم را عطف در جای خودی ثمانیت عشر عطفش میکنیم پس این حرف عطف دقت بدهید پس واو حرف العطف مبني على الفتل ومحل له من الإعراب إذا مبني على السكون في محل رف معطوف على ثمانية عشر معطوف است در ثمانية عشر في الشعر خاصة في حرف حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب الشعري اسم مجرور بفي وعلامة الجر الكسرة الظاهرة في الشعري پس میگیم الجار و المجرور و متعلقان بکائنین نعت میشود برای ایذا ای فی شعر الجار و المجرور متعلقانی نعت میشود برای ایذا پس تقدیر کلام چنین است که و اذا الواقعتو فی شعری یا و اذا الکائنتو فی شعری ایدایی که واقع شدگی است آمدگی است در شعر انا همون ایدا از جوازی می باشد پس این هست اعرابی فی شعری خاصتا خاصتا این مفعولی مطلق است برای فعل محذوف خاصتا مفعول مطلق لفعل محذوفی و تقدیر الكلام تقدیر کلام چنین است که اخص خاصتا اخص فعل مضارع مرفوع لتجرد يعني النواصب والجوازم وفعله ضمير مستتر تقدير أنا خا وخاصة مفعول المطلق لفعل المحذوف لفعل اخصو اخصو خاصة پس مفعول مطلق برای اخصو می باشد این خاصتا خاصتا پس مفعول مطلق پس این بود اعرابی جملاتی که بیان کردیم که والجوازم ثمانية عشر وهي لم ولما وألم وألم ولام الأمر والدعاء ولا في النهي والدعاء وإن وما ومن ومهما وإذما وأيو وأيون ومتى وأيانا وأين وأن وحيثما وكيفما وإذا في الشعر خاصة پس اینها این طور اعراب میشوند با همین باب الافعالی به آخر رسید بعد از این بابو مرفوعات الاسمائی می باشد بابو مرفوعات الاسمائی ترجمهش باب در مسئله اسم هایی که مرفوع می باشند اسم های رفع کننده یا در محل رفع می باشند در چند جو اسم مرفوع می باشد پس اعراب این برای ما و شما دیگر آسان است فقط من مختصر بیان میکنم بابو خبر برای مبتدای محذوف است و تقدیر الکلامی هذا بابو مرفوعات الاسمائی پس بابو خبر برای مبتدای محذوف که هذا است هذا اسم اشاره مبتدا بابو خبر مرفوع علامت رفع عدمت ظاهره بابو مضاف مرفوعات مضاف الیه مجرور و علامت جر الکسره ظاهره مرفوعات مضاف الاسماء مضاف الیه مجرور و علامت جره الکسرت ظاهره پس این بود یکم وجه اعراب که میتونیم بابو را خبر برای مبتدای محذوف بگیریم و دویم وجه بابو این خودش مبتدا است خبرش محذوف است تقدیر الکلام باب مرفوعات الاسماء هذا محله پس تقدیر کلام چنین است که اینها را شونه بارها گفتیم هذا محله پس بابو مبتدا هذا ها حرف تنبيه ذا اسم إشارة مبتدا ثاني محل خبر للمبتدا الثاني محل مضاف محله الها مضاف إليه في محل جر پس مبتدا ثاني مع خبری خبر للمبتدا اول پس ای بابو مبتدا شد در این صورت پس تقدیر کلام باب مرفوعات الاسماء هذا محله پس این هست دویم وجه اعراب سیوم وجه اعراب باب مرفوعات الاسمائی باب مرفوعات الاسمائی پس تقدیر کلام اقرأ بابا مرفوعات الاسمائی زیرا که بابا مفعول بهی برای فعل محذوف می شود که اون فعل محذوف اقرأ هست اقرأ باب مرفوعات الاسمائی این سیم وجه هست چهارم وجه اعراب بابی مرفوعات الاسمائی بابی اینو ضعیفترین وجه اعراب است که بابی اسم مجرور برای حرف جری محذوف می باشد تقدیر الکلام اقرا فی باب مرفوعات الاسماعی یا که استفید من بابی مرفوعات الاسماعی پس فی یا من محذوف است که بابی را مجرور کرده است پس بابی میگه مثل مجرور و علامت جری الکسرت ظاهره و دیگر اعرابش چطوری که بیان کردیم همونطور تا به آخر پس این هست چهار وجه اعراب در باب و مرفوعات الاسماعی با همین اعراب اینها به آخر رسید بعد از این صاحب کتاب میگوید المرفوعات و سبعتون میگه که اسم هایی که مرفوع میشوند جای هایی که اسم باید مرفوع بیاید هفت هستند و هیا و اونها میگه الفاعل یکم و المفعول الذي لم يسمى فاعله دوم یا همون نایب فاعل و المبتدا و خبره سیوم چهارم واس مکانه و اخواتی ها پنجم جا و خبر و اینه و اخواتی ها ششم جا و تابع للمرفوعی این هفتم جا اینه میگن توابع و هو اربعت اشیاء که همین توابع چهار چیز را میگوین النعت یکمش نعت یا نعت صفت هر یک چیز است و العطف دویم عطف است و توکید و سیم توکید می باشد و البدل و چهارم بدل می باشد پس این هست ترجمه ای این کلمات این عباره ها اکنون إعرابش المرفوعات مبتدأ مرفوع و علامت رفع الضمت الظاهرة سبعت خبر مرفوع و علامت رفع الضمت الظاهرة پس المرفوعات سبعت مبتدا خبر است جمله ابتدایی لا محل له من الاعراب و هي واو در اینجا حرف عطف است واو حرف العطف مبنى للفتح لا معذرت میخوام واو حرف استئناف است نه حرف عطف واو حرف استئناف است مبنى للفتح لا محل له من الاعراب هي ضمير منفصل مبنى للفتح في محل رفع ان مبتدا هست هي مبتدا هست الفاعل خبر مرفوع وعلامة رفع الضمة الظاهرة هست والمفعول واو حرف العطف المفعول معطوف على المرفوع مرفوع يعني عطف زجوي الفاعل معطوف على المرفوع مرفوع وعلامة رفع الضمة الظاهرة الذي اسم الموصولة مبنى للسكون في محل رفع نعت بروي المفعول هست إيه الذي نعت است صفت است بروي المفعول في محل رفع نعت مشت بروي المفعول لم حرف نفي وجزم وقلب مبنى على السكون لا محل له من الاعراب يسمى فعل مضارع مغير الصيغة مجزوم باللم وعلامة جزمه حذف حرف العلة يسمى ألف داشت ألف حذف شدگی است والفتحة قبلها دليل عليها میم فتحه دارد همین فتحه دلیلی حذف شدن الف است میگه یسمى فعل مضارع مغیر الصيغه مجزوم بلم وعلامة جزمه حذف الألف والفتحة قبلها دليل عليها فاعل نائب الفاعل مرفوع يسمى فعل مضارع مجهول كياس است مغیر كياس صیغه است پس فاعل را میگیم نائب فاعل نائب الفاعل مرفوع وعلامة رفع الضمه الظاهره یکی میتونه بگیم که المفعول الذي لم يسمى فاعله مرفوع وعلامه رفع الضمه الظاهره فاعل مضاف الها ضمیر متصل مبنی على الضم في محل جر مضاف الیه می باشد پس جمله لم يسمى فاعله جمله فعلية صله الموصوله لا محل لها من الاعراب صله الذي می باشد که صله لا محل است پس این است اعراب این کلمات والمبتدا و حرف العطف مبني على الفتح لا محل له من الاعراب المبتدا معطوف على المرفوع مرفوع المبتدا عطف در جای الفاعل عطف شده ایستاده است در جای الفاعل پس المبتدا مرفوع معطوف على المرفوع مرفوع وعلامة رفع الضمة الظاهرة وخبره وهو حرف العطف خبرو همچنین عطف از جای الفاعلو عطف از جای الفاعلو و خبرو مضاف الها ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه واسم كان وأخواتها واسم واو حرف العطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب اسم معطوف على المرفوع مرفوع يعني عطف در جای الفاعل معطوف على المرفوع مرفوع وعلامة رفع الضمة الظاهرة اسم مضاف كان بقول را کانه را لفظ اعتبار میگیریم قول حامدی قطی میگیریم یا لفظ اعتبار میگیریم کان مبنی علی الفتح فی محل جر مضاف الیه کان مبنی علی الفتح فی محل جر مضاف الی اگر قول حامدی قطی اعراب کنیم حامدی گفت که کانه را بگو که کان مبنی علی الفتح فی محل کانه مضاف الیه مجرور و علامت جره الكسرة المقدرة منع من ظهورها اشتغال محل به حرکت الحکایتی پس فرق بین حاملی و بین دیگرها قدر فرقیت هست پس میتونیم با کدامش ما اعراب کنیم و اخواتی ها واو حرف العطف اخواتی عطف از جای کانه کانه در محل جر بود اخوات عطف از جای مجرور برای خاطر اخواتی میگیم نه اخواتو اخواتی برای عطف از جای مجرور پس میگیم اخواتی معطوف علی المجرور مجرور و علامت الجری الکسرت الظاهره اخواتی مضاف ها ضمیر متصل مبنی علی سکون فی محل جر مضاف الیه پس اخواتی عطف جای کانه یعنی اسم کانه و اسم اخواتی کانه پس تقدیر کلام چنین هست و خبر این نو اخواتی ها واو حرف العطف مبنی الفتح لا محل له من الاعراب خبرو معطوف على المرفوع مرفوع این خبر عطف در جای الفاعلو عطف در جای و هی الفاعل الفاعل عطف است پس خبر مرفوع على مرفوع معطوف على المرفوع مرفوع و علامه رفع الضمه الظاهره ان إن مبني على الفتح في محل جر مضاف اليه خبر مضاف ان مبني على الفتح في محل جر مضاف اليه هست یعنی که اعتبار لفظ کلمه هست وأخواتها واو حرف العطف أخواتي معطوف على المجروري ذلك أخواتي عطف در جای إنا إنا در محل جر مضاف إليه بود أخواتي پس عطف در جای مجرور برام خاطر میگم أخواتي معطوف على المجرور مجرور وعلامة الجر الكسرة الظاهرة أخواتي مضاف ها ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه والطابع للمرفوع ظو حرف العطف مبني على الفتح ومحل له من الإعراب التابع معطوف على المرفوع مرفوع التابع عطف در جای الفاعل التابع عطف می شود در جای الفاعل پس التابع معطوف على المرفوع مرفوع وعلامة رفع الضمة الظاهرة للمرفوع لوم حرف جر مبني على الكسر لهم محل له من الاعراب المرفوع اسم مجرور باللام وعلامة جره الكسرة الظاهرة على على آخره پس للمرفوع الجار والمجرور متعلقان بالتابع تابع اسم فاعل كي هست پس للمرفوع جار ومجرور مجرور متعلق مشوان بالتابع وهو اربعه اشياء اربعت واو حرف استئناف مبني للفت لا محل له من الاعراب إيه استئناف بیانیه هست واو إيه حرف استئناف بیانیه است مبني للفت لا محل له من الاعراب هو ضمير منفصل مبني للفت في محل رفع مبتدا أربعة خبر مرفوع وعلامة رفع الضمة الظاهرة أربعة مضاف أشياء مضاف إليه مجرور وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه اسم غیر منصرفین و علت غیر منصرف بودنش الف تانیس ممدوده می باشد پس این بود و هو اربعتو اشیاء اعرابش انعتو میتونیم بخونیم که النعتو میتونیم بخونیم انعتا والعطف و والبدله النعتو اگر بگیم النعتو بدل اربعه بدل المرفوع مرفوع اربعتو مرفوع کی است النعتو مرفوع میشه برای بدل هست از جای اربعتو النعتو بدل المرفوع مرفوع و علامت رفع الضمه الظاهره والعطف و حرف العطف عطفو معطوف على المرفوع مرفوع عطف عطفو عطف میشه در جای النعتو پس مرفوع علامت رفع الضمه الظاهره و توکید و حرف العطف التوکید عطف در جای النعتو و آه، التوكيد معطوف على المرفوع مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة والبدل وهو حرف العطف البدل عطف زجوي النعتو و معطوف على المرفوع مرفوع و علامة رفع الضمة الظاهرة پس النعتو اگر گفتیم بدل اعرابش میکنیم یا میتونیم خبر مبتدایی محذوف بگیریم احدها النعتو و ثانیها العطف اینطور اعراب کرده رفته میگیره همه اینها رو خبری مبتدای محذوف گرفته میتونیم در اعراب همچنین این دیگه وجه اعراب سوم وجه اعراب النعت میتونیم که النعت بگیم النعت که گفتیم در این صورت مفعول بهی برای فعل محذوف است یعنی که اعنی النعت اعنی فعل مضارع و فاعل ضمیر مستتر تقدیر انا النعت مفعول بهی برای انمون اعنی منصوب و علامت نصب الفتحه الظاهره النعت کی گفتیم بعد میگوییم والعطف والتوکید والبدل همش منصوب میکنیم با خاطر عطف در جای نصب میشود در جای عطف عطف اگر در جای نصب کردیم پس منصوب خونده میشود پس این بود اعرابی باب مرفوعات الاسماء المرفوعات سبعة وهي الفاعل والمفعول الذي لم يسمى فاعله والمبتدا وخبره واسم كان واخواتها وخبر إن وأخواتها والتابع للمرفوع وهو أربعة أشياء النعت والعطف والتوكيد والبدل و همین اعراب این بابم با آخر رسید بعد از این صاحب کتاب میگوید باب الفاعلی باب در مسئله فاعل شروع می شود اکنون این باب الفاعل رو انشاءالله درس آینده خواهیم گرفت این بود درس امروزمون از سلسله درس های اعراب متنی الاجرومیه با همین این درس امروزه را پنجمین درس که از درس ششمین درس از درس سلسله درس های الاجرومیه را با آخر میرسونم و تا درس آینده الله حافظ و مددگار بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا